Ова е пети дел од серијата Стапки до Голгота или Стапки до животот, како сакате да земете. Почнавме со отврлен, па скршен, па предаден, па осуден, сега доаѓа последно. Оно што се случува на самата, самото место Голгота, черепница, Раснац. И сите овие чекори треба да ги мине христијанинот, оној кој што тргнал да го следи Христа. видовме дека посебно клучен е скршен. Ако не бидеме скршени, ако не биде скршено нашето јас, ако не биде предадена нашата волја, нема да стигнеме таму каде што треба да стигнеме. Да дојдеме до животот. А ова е исто така еден големи клучен чекори момент – овој не може да се случи, односно на некој начин сличен паралелен, паралелен со скршен. А видовме дека ако и го следиме Христа, ако речеме да го следиме тогаш, и ќе бидеме отфрлени од мноштвото, како што самиот Исус бил отфрлен, ќе бидеме предадени, и тоа може би од најблиските, ќе бидеме и осудени без никаква вина, како што му се случило истото на Исус, и тоа предаден од свој, осу, осуден од своите, кои што него примија. И овој чекор, овој момент е исто така многу важен, распнат. Знаеме дека Исус се распна за сите нас и токму тоа е моментот каде што, нели, се сетиме на оној стиг во Јован, каде што најавува дека Значи, укажувајќи на својата смрт, ќе каже, и јас кога ќе бидам, кога синот човешки ќе биде воздигнат, издигнат од земјата, ќе ги привлече сите кон себе. Тоа е тој момент, тоа е значи, моментот кога Бог ја искажува својата љубов на најврвен, најсилен начин кон сите нас, кон човештвото. И тоа го положи својот живот, реши значи, да, да го направи тој чекор, тогаш кога, додека уште бевме грешници. Сите ние, иако безвредни можеби, односно не заслужуваме ништо, никакви, валкана, вал, со валкана облека, но сите ние во очите господови бисери, безвредни бисери. И токму затоа за тие бисери, за секој од нас, Исус дојде и го положи својот живот на крстот, беше распнат. И сега, откако Јуда ќе го предаде, откако ќе биде осуден, ова се си тие моменти в сушност се случуваат во петок, Велики петок, така наречен, кога Пилат се срекева очи во очи со Спасителот, со Исуса. А долу е толпата, која што вели и вика распни го, распни го. И не само што биле тука свештеници, не само тука што биле фарис, значи сите оние кои што биле кремот, да кажам, на, <clears throat> на религиозните кругови во тоа време, самите водачи, туку, ако добро сме ги читале материјалите на Елен Вајд, меѓу нив имало измешано и демони во човечка форма, за да ја поттикна таа маса, да викаат, распни го, да го осудат невиното јагне. Светецот, како што вели самото <clears throat> писмо. И замислете Пилат како оној кој што е извршна власт, односно оној кој што може да пресуди, единствено и може да екзекутира, значи да ја изврши казната, очекувал да види пред себе тежок криминалец, некој налик на, да речеме, Варава. Варава бил вториот избор за народот. Но на, напротив, ќе го види тоа нежно, мирно лице, спокојно лице на Исуса, тие негови црти, и бил шокиран, бил изненаден. И сега имаме еден прокуратор, односно гувернер на, на Јудеа, на речи си, може да кажеме цар, да го наречеме, светски владетел, земски владетел, се срекева со друг цар. Ој, облечен во фина, убава облека, царски баш изгледа, со светска слава, богатство, круна, не знам каква круна на главата, иако може би нели, немале круни, тоа е сега Зимаме една слика на цар, а од друга страна имаме цар кој што е во најобична облека облечен, цар кој што е понизен, нема никаква светска слава, цар кој што на главата носи не се уште, меѓутоа подосна венец трнлив, односно круна, може да кажеме од трња. Каква средба? Но и покрај ова, Пилат е тој кој што стои пред другиот цар и се тресе. Буквално. И како што денеска Јан спомна, Пилат копне Ел да го ослободи Исуса. Пилат сакал да го ослободи Исуса затоа што не гледал никаква вина во него. Неколку пати тоа ќе го каже. Вие што сакате правете го, јас не гледам вина во човекот. Но, Од другата страна е притиснат од гласот на мноштвото. Растни го, растни го. Бараат неви на крв, како што и ка мислам, човештвото воопшто не е многу изменето. И отваряме сега во Јован 18 глава. Да се внесеме малку преку словото во овие сцени. Јован 18 глава. 33 стих, потоа Пилат се врати во преторијат. Го повика Исус и му рече, ти ли си јудејскиот цар? Исус одговори, го зборуваш ли ти тоа само себе или друг ти го кажа тоа за мене? Пилат одговори, јудејс ли сум јас? Твојот народ и првосвечниците те предадува на мене. Што си сторил? Исус одговори, моето царство не е од светов. Ако моето царство беше од овој свет, Моите војни би се бореле да не им бидам предаден на јудејците, но моето царство не е од тука. Пилот на тоа му рече, сепак си цар. Пилот <laughs> на некој начин препознава во него цар. Исус одговори, ти велиш дека сум цар. Јас се родив за тоа и за тоа дојдов на светот, за да сведочам за вистината. Секој кој од вистината го слуша мојот глас. Значи, два цара. Еден светски владетел, наспроти него стои царот на вистината, може да кажа. Сушност, тој е самиот вистина. Ве подсеќа ова на некои моменти, може би, од вашиот живот? Сте се сретнали или некој што царот на вистината? Ако сте немале таква средба, немаше сигурно и денеска да бидете овде. Тоа е, како што ќе каже сестра Логица, шокантна средба, може. Самиот Пилат бил шокиран овде. Очекувал криминалец, но се срекева со благото лице Христово, оној кој што самиот е вистина. Или подосно и Пилат ја опраша, што е вистина? И наистина Пилат чувствувал нешто во него. Бил привлечен, како и секој од нас што е привлечен од таа сила божествена. Јован трета глава, царот на вистината. Дојде меѓу своите, но своите него примија. Зошто? Јован трета глава 19 и 20. Судот се состои во ова. Светлината дојде во светот, а луѓето ја засакаат темнината повеќе од светлината. Зошто делата им беа зли? Зошто секој кој прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината за да не бидат открини неговите дела. Дали светот е денеска може и поинаков? Пилот е привлечен, наспроти него стои и царот на светлината, царот на вистината. Светлината сака да продриде во неговото срце. На Бога му се мили сите, па дори и римските владетели. Во тоа време, па и денешните владетели. И оваа сцена постојано се повторува. Секој од нас се има соочено со вистината, секој од нас има некое, или се имал, не дај Боже, може би се има и уште денеска, своје царство, во кое што тој владее, во кое што се слуша неговото јас, тој што ќе каже, така ќе биде. Дали така или не е така? Дали кај нас, на тронот, да се подсетиме сега на онаа споредба на светилиштето, со храмот нашето тело, ако се секјавате на тие предавања, и каде се наогеше во светилиштето, што представуваше всушност престолот Божи, кој, кој, што го представуваше? Каде беше сместен престолот Божи? Во светињата на светињите. Темелот беа плочите на заветот, законот, тоа е тоа престол, така наречен престол на милоста, тој е престолот Божи, на кој што седи тој. Во нашиот храм, кој седи на престолот? Тука е престолот, знае многу јасно. Дали јас, ако седам јас, тогаш јас сум цар. Ово е мој храм, мој царство. Јас одлучувам. Или пак сме дозволиле да седне царот на вистината. Тој да не води по патеките на вистината, по патеките на светлината. Се зависи од тоа како ќе заврши оваа средба го имаме Пилат, се срекава со царот на вистината. Што ќе одлучи? Го влече, го влече вистината. Го влече тој мил поглед, љубовта, значи што зрачи од Христа. Што ќе реши Пилат? Да се подсетиме малку на Ефесијаните втора глава, затоа што сите бевме некојаш такви, Не сакам да верувам дека се уште сме, но сите бевме. Втора глава Ефсијаните 1, 2 и 3. И вас кои бевте мртви поради вашите престъпи греови, во кои живеевте некогаш според векот на овој свет, според хнезот на воздушните сили, духот кој действува сега меѓу синовите на непокорноста. Меѓу овие и ние живеевме некојаш со, во своите телесни страсти, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите и бевме по природа чеда на гневот, како и сите други. Сите луѓе се такви по природа. Сите сакаат да бидат своји цареви, да биде понивно. Сите сакаат да имаат своје царство, кај што ти ќе бидат главни. Но, дали така ќе остане, се зависи од тоа како ќе заврши средбата со Спасителот, со Царот на вистината. Ти ли си цар, му вели Пилат? Да, јас не сум популарен како тебе, немам светска слава, немам богатство, беден сум, понижен, отфрлен, но јас сум царот на вистината. И може би така ќе се најдеме и ние. Секојдневно може би имаме, нормално да имаме борби се уште. Јас верувам дека сме му предадени на Христа, Верувам дека сме решили да го следиме неговиот пат, затоа и денеска сме овде. Но, секој дневно имаме борби. Секој дневно може да се случи наша средба со вистината, со Словото, со царот на вистината. Како ќе одговориме? Неговото присуство изискува и бара акција, одлука. Не чека за утре. Не треба да чекаме за утре. Не знаеме дали утре ќе имаме таква средба драматична со царот на вистината. А одоколу е мноштвото, односно нашиот апетит вика, нашите страсти викаат, отфрли го, растни го царот на вистината, расни ја вистината. А кога всушност она што треба да се расне е токму нашето јас, токму нашите страсти, нашиот апетит. Затоа е реков, наведов дека ова е исто така многу важен чекор, како и скршен. Во некој, во некој смисло се многу слични. Значи, од една страна не влече вистината, не привлекува, а од друга страна викот на нашата телесна природа се случи. Отфрли го, распни го. Не ми треба. И ние мора да бидеме тие кои што ќе одбереме, јас или тој. Или, може би, ќе го послушаме гласот на некој наш пријател, со кого што имаме добро друштво во кафана или било на кое место. Или, може би, пак некој наш религиозен лидер, пастор, може да биде. Дали ќе го слушаме неговиот глас? Ако се цекавате не на моја проповед, кој е ваш Бог? Ваш Бог е оној на кого што му се покорувате, Чисто наред би слушате? Кој е тој кој што седи на вашиот престол? Значи, мноштвото вика, вие треба да донесете одлука. И јасно ви е дека, дека ако ја прифатите вистината, ако го прифатите Христа, треба да тргнете по неговите стапки и треба да завршите на Голгота, како што тој ќе заврши. А тоа не е ни малку лесно. Што се гавате, е, ќе наведеме една причина во Лука 23 глава, што се не изнаоѓале за да го обвинат царот на вистината. Знаете, колку и да ја напаѓате вистината, не може да да ја обезвредните. Вистината си останува вистина. Дури посјајно и посилно свети, колку што повеќе ја напаѓате, колку што повеќе ја критикувате и сакате да ја на некој начин не те обезвредните. Не, уште посебно свети сте. Во Лука 23 глава спомнав први и втори стих, тогаш целото нивно множество стана и го одведе при пилата и почнаа да го обвинуваат, велејќи го најдовме овој и како го буни нашиот народ и забранува да се дава данок на Цезарот. Виновен е. Не учи, тој не дава данок, па и ние да не даваме на Цезарот данок. Лука, 23 глава, први стих, почнаа да го винуваа вториот стих, велејки го надавме овој, како го буни нашиот народ и забранува да се дава данок на Цезарот. Значи, овде би можел да спомнаме на популарна парола од Лани, и јас сум еден. Во смисла на данокот, во го спомнувам само, не навлегувам понатаму. и јас сум аеден и јас не, не плакем данок. Но дали е ова вистина? Не. Лажните сведоци ќе кажат било каква лага само за да бидете казнети, бидете осудени. Која е причината? Дали Пилот знаел што се случува? ми натиот пат прочитавме. Пилот знаеше дека го предадува од завист. Затоа и рече слободно, јас не наоѓам никаква вина кај него. Не е во прашање данокот, него Јован 7.7, читавме. И минатиот пат, Јован 7.7. Да се подсетим още еднас. Светот не може да ме мрази вас, им вели Исус на учениците, туку мене ме мрази, зашто сведочам за него дека неговите дела се зли. Слични стикови на Јован 3 глава каде прочитавме ка судот се состои во ова. Светлината дојде на светот, ама луѓето ја засакаа повеќе темнината отколку светлината. Зошто? Токму затоа што делата им беа зли. А оној кој што е криминалец, тој криминалот најчесто го прави во темница, мада денеска, чудно време во кое што живееме, 21 век, во сред бел ден ќе оплячкаат банка, ќе ви влезат дома, ќе ве оплачкаат неверојатно, значи, кое време живееме. Тоа е уште еден знак дека крајот е близо. Еко во духовна смисла знаеме што е светлината овде, вистината да се соочат, значи, со судот всушност свој, дека се криминалци. И Пилат го знае сето ова, но од друга страна свајка дека ако го прифати Исуса, ако ја прифати вистината, ќе мора да ги прими на себе истите обвинувања, што му биле залепени на Исуса. Ке мора да тргне, <laughs> да, ако го следи, да заврши тој на Голгота. Од духовна смисла на нормално. Не можел да сигурно пилат некој да го обвини да, да го прикува на крст. Но ако сакате да го следите Христа, ајде да се подсетиме Матеј 16 глава, 21 стих. Па понатаму, од тогаш Исус почта да им покажу, кажува на своите ученици дека беше потребно за него да замене за Русалим и да пострада многу од старешините, главните свештеници и книжници и да биде убиен и на третиот ден да воскресне. И еве 25 стих, односно 24 Тогаш Исус им рече на своите ученици, ако некој сака да врви по мене, ако некој сака да ме следи, нека се одрече од себе си Нека се одрече од својата волја, од тоа да биде цар, да царува. И нека го подигне својот крст и нека ме следи, зашто кој сака да ја спаси својата душа ќе ја изгуби, но кој ќе ја изгуби својата душа заради мене ќе ја најде. Зашто каква полза ќе има човекот ако го придобие целиот свет, а на својата душа и на пакости. Дали ова на пилата му било јасно или не? Не знам, но како и да е, тој бил привлечен силно привлечени, како што пак денеска се спомна, ќе кажам, копнел да го слободи Исус. Зошто не го слободи? Затоа што по друга страна сакал да ја сочува и таа светска слава. Таа пуста слава. Не дека не дека ќе имало избори, па на следните избори ќе изгубил, мислам, тоа е сосема друго време за кое што зборуваме, Но човечки е тоа, знаете, да бидете славени, да бидете почитувани од луѓето и да го правите оно што луѓето го сакаат од вас. Тогаш ќе имате уште поголема подршка. И тоа едноставно фито делува, нели? На човека му е било кога, ете, има огромна толпа народ кој што го слават и го подржуваат. Од друга страна, Пилот сваќа го чека крст. <clears throat> И тоа е моментот, клучен момент. Нашата грешна природа мора да биде растната. Да оставиме сета светска слава, сите светски страсти и сласти и сето тоа што привлекува светот. Тоа е краткотрајно, не трае. Тоа е минливо. Како ќе одговориме на царот на вистината е клучен момент. Дали ќе, ќе го прифатиме или пак ќе дозволиме да биде растнат? Место ние да се распнеме, ќе распнеме вистината. Денеска мнозина токму тоа го избираат. И секојаш било за жал мноштвото, и тогаш било мноштвото, и денеска е мноштвото за жал, кој што ја распнува вистината, место да се распне самото. А друг начин и друг пат немало, освен да Исус да заврши вака, друг начин и за нас нема, освен ние да завршиме така, да бидеме раснати. Ако се вратиме назад, пред 6000 години уште пред, да биде создадена земјата, светот, била донесена одлука горе на небото, и Исус самиот се понудил, во случај ако човештвото падне, да дојде го положи својот живот. Да го даде својот живот. Со смрт, со пролеана крв, по некој начин нема. Не постоел инаков начин. И тоа и се случило. И Пилат е на решение, на одлука. Си помислил, не можам да го ослободам, не дека не можел, можел, но мноштото вика, и сега тоа е надве, кого ќе послуша? Може би вика вашиот син, може би вика вашата керка, може би вашиот татко, вашата сопруга, може би вика. А вие имате вистината пред себе, што ќе изберете. Не е достојно оној кој што повеќе ја сака својата мајка, својот татко и сите други од мене. Тоа е цената на христијанството. И цената за некој е премногу висока, за пилата се видела премногу висока цената. И што решил? Да си ги измие раците И да каже, значи да заземе една неутрална позиција. Да рече, јас немам ништо со него, вие што сакате да правите. Дали ја имнал одговорноста за сето тоа од себе? Најголемата одговорност е сепак кај него, тоа е тој кој што можел да пресече, да каже, расмете го или го ослободувам. Дали може всушност во оваа голема борба во која што сите сме вклучени да заземеме неутрална позиција? Да гледаме од страна онак. Е да видиме сега како посматрачи на утакмица, да видиме кој ќе победи. па дури и да сме посматрачи, има можеби многу луѓе кои што се посматрачи, еве ги карши нас се, па јас слушам од вас, никош не влегле тука да видат што е и како. Значи се едноставно посматрачи. Гледаат кој влегува, кој излегува, што се случува тука. Ние сме на гледање на светот, најавено. Целиот свет па и на целата Вселена. Дори и да сте посматрачи, кога го знаете исходот на утакмицата, кога знаете кој ќе победи, толку е тешко да, да изберете <laughs> на која страна ќе бидете. Ама ете, сепак светот не избира, затоа што треба да се распне нашето јас. Треба да ги оставиме нашите желби, нашите страсти ако сакаме да тргнеме по вистината. Денес е денот на спасението и затоа и денес е денот на одлуката, дали ќе избереме, ќе го избереме царот на вистината и ќе се расмеме себе си, ќе го скршиме тоа наше тврдо срце, или пак, за жал, ќе расмеме вистината. И добрата вест се состои во тоа да не завршува се на крстот, После крстот, после таа, тој петок и таа сабота, Христос положен во гроб, во неделата наутро кога отишле жените прво да видат, односно да го помазаат, не го нашле неговото тело. Добрата вест е во, и големата надеж на христијаните дека има воскресение, следува воскресение и живот вечен. Затоа патот кон Голгота, следејќи ги стапките по кои што чекорил Исус, се пат и стапки до кои што водат до животот. Не да идеме и да чекориме буквално по тие улици на Вија Делороса таму во Ерусалим, како што прават цели церемонии, посебно е баш за Великден, туку <laughs> вистински да одлучиме да го следиме и до крај да го следиме. Знаејќи, иако знаеме дека треба да завршиме на Голгота, И олеснителна околност е и тоа дека Исус веќе го минал тој пат и Исус е тука да ни помогне да оди заедно со нас, да ни помогне да го носиме тој крст. Кој сме кај крстот, баш вчера гледав еден документарец, интересен од BBC, значи од интернет го најдов, каде што, мислам дека човекот беше еврин, тој тврдеше дека она со носење на крстот е мит, буквално. Значи, се носел само оној дел. А, значи, хоризонталниот дел. Осуденикот го носел само хоризонталниот дел. А потоа бил приковуван на, а, <clears throat> на маслинови дрва, кои што биле приспособени на некој начин. Значи, буквално беше прикажано во документаријата. Тоа е дрво, стеблото од дрвото. Па затоа еден стик вели таму, го приколаа на дрво па јеховините тоа го испревртуваат, посметаат дека нема, го немал хоризонталниот дел, па бил бакат прикуван, па не знам што. Значи, интересно беше тоа, прв пат го слушам, значи, немало, оној вертикалниот дел не било тоа, значи, посебно изработено дрво за таа цел, за, да, нели, за изекуција, Не, него тоа биле приспособени масленови дрва. И оној дел кој што осуденикот го влечел со себе, го носел, а бил прилично тежок, значи, тој дел, тоа било оној хоризонталниот, горниот дел. И тоа на да, некој начин со распетијето изгледало на крст, мислам изгледа на крст нормално, што друго. Тоа е тоа всушност. Тоа е начинот на кој што биле вршени овие екзекуции, кои што биле наменети за криминалци, како и оние двајца кои што виселе од левата и десната страна на Христа, но Христос, за кого што уште Исаија пророче, беше вбројан меѓу криминалците. Иеко неговиот гроб ке се најде меѓу богатите. Но, како што кажав, и тука ќе завршиме, не завршува се со крстот, следи воскресение, следи вечен живот. А секој од нас има свој крст. Да, Исус го положил животот за нас, но како што и сами вели, ако сакаме да бидеме верни следбеници, ние имаме свој крст, кој што треба да го понесеме. Ние треба да се расмеме, ние треба Не можам ја да кажам за вас што треба вие да распнете, секако, општо кажаме земено на што јас, но секој од нас има некои своји поедини слабости, сласти, страсти, било што телото е тело, влече, и тоа е она што треба да го распнеме, ако сакаме да дојдеме до животот. И завршуваме со Откровение трета глава. <clears throat>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 и седнав со мојот татко на неговиот престол. Оној кој што ќе биде растнат, кој што ќе пострада со Христа, со Христи ќе владее, вели Павле. Но за да се најдеме таму, гледате како е редоследот на стиховите, стојам и чукам на вратата. За жал, трагично завршил животот на Пилат, затоа што Пилат не ја отворил вратата вратата останала затворена, го слушал гласот на мноштвото, попуштил под тие притисоци, не сакал да се откаже од светските слави, светската слава и почести, и да тргне да го следи Христа. Не можеме на две столици, како што знаеме да се изразиме. Или по Христа, или против Христа. Ке се најдеме во толпата кој што ке вели распни го и кој што ќе го осуди невиниот за ништо. Буквално без причина. Исус сака да живееме победнички живот, затоа пораката на сите овие предавања што ги имавме е да го следиме верно. Може би ќе бидеме отфрлени, но што те, ако сме отфрлени од мноштвото, битно е да не прифати Христос, да не прифати Бог. Може би ќе бидеме и предадени од најблиските, може би ќе бидеме отфрлени најблиските, од најблиските, од семејството, мажот, жената, децата. Може би ќе бидеме осудени без причина, но сето тоа е патот на еден христијанин. Клучното и битното е за христијанинот за да стигне на Голгота и после Голгота и после гробот и да го има вечниот живот е тоа да биде скршен, да има своја гециманија и да биде раснат да има своја голгота. Нека Бог не води во нашиот живот, секојдневен живот, затоа што секојдневно е кршењето и секојдневно е раснувањето. Нека не води токму онака како што го водеше Исуса, нашиот Спасител, кој го положи нашиот живот за а, неговиот живот за нас, ја купи таа нива, даде се, за да го има бисерот во своји раци. Тие бисери сме сите ние. Па, Дали и како ние ќе возвратиме на таа огромна љубов, која што не засака уште од вечноста. Нека му е слава на Бога за сето она што го прави за нас, а ние со ова го завршивме предавањето и оваа цела серија,